gaur ikusi makusin, azbestaz. Bueno, e, kaixo entzuliok, gaur e, ekarri dugu gure ikusi makusin saiora. Eta gurekin guz, Aitor eta Jon. Jon eta Aitor. Kaixo, Aupa. kaixo. kaixo. ondo, ondo eta zu? Ondo. Oso, ondo, oso, ondo. txe, ba, betiko moduen. Hemen eh, beste pelikula bat ekarri dugu. Eta Jon, ba, ustote zuhun sinela ikusten e, ez? Bai, bai, asbestaz ikusten joan nintzen. Eta zer moduz? Ba, oso pelikula ona iruditu zitzaidan. Eh? Em, pena merezitu pelikula hau ikustea baina musika hau entzuten dut eta eta guztiz representatzen du asbestasen e, eh, ikusteko esperintzia zelako izango dan e, eh, ikuslearen tzat, eh? Prestatuta egon, ze tensio handiko pelikula da. Hoi, xamer, ikusi gabe eta ja tensioan jartzen egin, hemen. Bueno, eta trailerra ikusiko dugu orduen, ez? Bai, Entzun, ingo <laughs> Entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, Pourquoi en la le porque lo firmaste. Porque que es mi casa. Hola On n'est pas venu pour faire la guerre. Tu savais que les Français... en los tiempos de antes. Vinieron a conquistar. Vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos, tarados de mierda. El propio Napoleón le dijo. Son unos tarados de mierda. Tarados de mierda. ¿Lo seguís pensando, francés? Seis doble. No, Sean. Este sitio es mi proyecto de vida. Mío y de mi mujer. Cada vez que me levanto a las 5 de la mañana, me acuerdo de ti. Y ahí empieza otro día precioso. Antoine, viens voir Ils ont rien d'autre. Puis surtout, no ont nada à perder. Ustedes viven puerta con puerta, hombre. Tomen una cerveza, hablen. ¿Cuerdo trailer? Son cosas de vecinos. Bueno, justo trailer esa ¿eh? Tomen una cerveza, hablen. Va, ya, así les Sin cerveza igual, vaya. baina hablen. Asbestas, en duzue, protagonista va batzuk direla frantsesak, beste batzuk dira galiziarrak. Asbestas kontatzen du orain dela hamar urte gutxo bera Galiziako herri batean gertatu zen e, suceso bat. E, gertaera. Gertaera bat. <laughs> Eskaltzen dira iritsi da. Eskaltzen iritsi da. <laughs> Holandako bikote bat joan zen Galiziako herri txiki batera ba bere e, janari ekologikoa egitea eta ez, ez nago spoiler egiten, eh? Bale. Osa, hau dena, lehenengoan bar minututan esplikatzen du, pelikulak. Hoi, bai, ulertzen da, gaina trailerran pixka bat kontatu da, e, eh, aize molino batzuk nahi dituzte e, ipini eh, atzerritako, atzerriko enpresa batek eta eta herrikoei tiru bat eskintzen die beraien terrenoak e, erabilia izateko. Mhm. Eta bikote atzerritarronek esaten du ez dula sinatuko. Eta herriko besteak, ba, nahi du... Ba, bikotenek sinatzen. Osa, biko, bikotenek ez badu sinatzen, ez da proiektu aurrera namango. Hori da. Uh Eta jatorriz, ko historioan, zian herrian bakarrik bi biztanle, bueno, lau biztanle zeuden. E, Holanda rauek eta eta Galizia rauek. E, pelikulan, sartzen da pixka bat herria purtxo bat handiagoa da, baina ez, ez, ez gehiegi Eta Holandar ordez, ba, frantsesak dira. E, Ah, osea, pelikulan frantxesak dira, baina historia realian holandarrak Holanda, dira. Bai. Eta ze, bi familia bakarri bitzitzen herri hortan? Jatorriz, jatorrizko historioan, eh, zian eh, Galiziar familia hau, bikote bat, eta, bueno, eta eta gero holandarra hauek erosi zuten etxe bat hor, eta zian nekazaritza ekologiko egiten. Aha. Uh -huh. Eta, eta jaiak, nahiko sosuak zinez. Jaiak, hauekin... <laughs> Hauekin jadeiak e, eh, gutxi. Bueno, Galizian, zaude, horregre plus badaka. Gutxi, Eta pelikulak narratzen du pixka bat gerta, gerta hori, suposatzen dut bere, bueno, askatasun hartu dula moldaketa egiten, baina oso ondo transmititzen du e, zer dan roio txarra. <laughs> <laughs> eh, Rodrigo, Omo, musikak bebai pizkat horretan Musikak asko laguntzen du bai, Baina ez bakarrik musikak Baizik eta historioaren gidoiak eta eta aktoreak eta eta aktore horiek nola dauden e, zuzenduta. E, zuzendaria eta gidoigia da Rodrigo Sorogoyen. O sea, esan diteke irribar gutxi ikusten diola, Eh? Irribar gutxi ikusten dia pelikula. Ja, ni gauza bat esan guztu, itor. <laughs> Zinea beteta zegoen. Eta Man. Bai. pelikula maitu zanean, eta argiak piztu zian, inork etzun ezer esan. Isiltasuna. Isiltasuna. Wow. Isiltasuna. Eta dano kalea joan ginen, eta itzik esan gabe. Ez ere esan gabe. tensioa e, eh, sentitzen duzu ia hasierako bueno, hasierako estenatik. Eh nabar duzu es eh eh satea, jo, e, osea, e, eh, o norbait pentsatzen bali madu neko balu herri txiki batera joan bizitzea, e, igual asbestas ez, ez ikusi. <laughs> Eske, imaginatzen nena joan zinetik ateatzen, eta parkina bidian paretan kontra alde eta a ber, zinatzen <laughs> dio, ez zinatzen eh, dio. Oso curioso, bai, oso curioso, ze, pel pelikula hasi aurretik mundu guztia zegoen, ba, bueno, ba, nabaritzen zenuen, ba, txarlat, bueno, hitz egite, ba, ba, ba, ba, ba, eta askotan pelikula bat amaitzen danean, pues, bueno, jendea... Komentatzen du, komentatzen du, edo e, berriro hartzen du, pelikula zio horretik zeukan konversazioa, o lo que sea, eta kaso honetan zegoen mundu uste isilik. Orduan, eh, rollo txarreko pelikula gustatzen malin bat zaizkizu, eh? eh asbestas ikusi, eh, fijo. Eh, thrillerrak gustatzen malin bat eh? Bai. Ikusi asbestas. Eh, aktorearen lana eh, duen pelikula bat ikusi nebelima dezu, eh? eh ikusi asbestas. Ze, zuzendariak e, argi eta garbi aito, eh, aktoreak e, maite ditu. E, esplikatuko, esplikatuko dugu zergatik uste dugu dan hori. Bai. Eta, eta bueno, hortik aurrera ikusi nahi balin badu arlako debate morala gainak gaur egun e, aize molinoekin dagoen e, kontroversia hori, ekologismoa, bai. zer da ekologismoa, zer da ekologikoa, zer ez dan e, ekologikoa eta guzti hori, ba, bueno, oso interesgarria da, ze hau benetan gertatu zen orain dela urte pilo bat, eta eta hori ere oso ondo, oso ondo esplikatzen du. E, baita ere em, em, atzerritarra zer dan em, bai, azkenean beste debate bat oso interesgarria da zuri nor, noiz zara herri bateko... Ez gero tantxo da horren gauza. Esan dezu eta gaina traileran bertan ikusita, eh, noi, ba, bueno, kasu enten frantxesa da, ez? Baina frantxes batek galiziko herri batian egin nahi den proiektu bat eh, blokeatzeko aukera baldin badaka, ez? Zentzu batian, bere eskubidean da baldi horian. Baina zalantzan jartzen dugu eskubideoi, eh, jatorriz eh, bertako ez delako. Claro. Askotan gertatzen zaigu, ez? Pelikulak tensio hori esplikatzen du. En, eh, azkenean, aizerrota batzuk jartzea e, herri batean oso gauzaga handia da eta orduan pelikulak planteatzen du a denok daukate eskubide berdina botoa emateko e, bizitza osoa herri horretan dagonak eta urte pare bat bakarrik daramanak boto bereien botoa berdina da berdin bali eta hori ere planteatzen du pelikulak. Esan egite gorduan pelikulak demokrazia zelantzan jartzen duela, no? demokraziari buruzko debat, debate bat edo izan daiteke. Bueno, e, hartu liteke e, neurri horretan ere. Irakurketa. Esatea, bueno, zergatik, persona batek aldu e, blokeatu alako proiektu erraldoi bat, e, eskubidea dauka, ez dauka, zer da ekologista, bera da ekologista, baina baina errotak ez ditu nahi, zergatik ez ditu, bai, eh, bueno, hori da, hori ere planteatzen bon, du. Debate hori gaur egun Euskal Herrian eh, martxan dago, ez? Aize errotekin, eh, bai. bere garaian gu ikastolakien ginen, ikuste aize errotak energia berriztagarria bezala, eta bar, eta guain ematen du e, ez diela nahiko ekologikoak, ez da? Bai, Horren bai. Horren be, da, edo... bai, hitz egiten du pixkat guzti hori buruz. E, zer dan mendiko bizitza, eta eta eta guzti hori. Eh, hala ere, eh, esan behar dio jendeari, eh, pelikula hori ikusi aurretik jakin bar gauza bat. Eh, bueno, gero itzengo dugu horri buruz, oso garrantzitsua da jakitea, kontuan hartzea pelikula ikusi aurretik, vale? Osea, ez da spoiler bat, baina bai esan behar dizuet kontuan eduki behar dizute, nik ez nek, ez nik ez nekien, ni gustatzen zaite pelikulak ikustea ba, ez jakin gabe. Baina, kasu konkretu honetan, hau jakin izan banu, agian e, gehiago disfrutatuko nuke. Ze, Ge, gehiago ulertuko zu nuke? E, eh, bai, gehiago ulertuko nuke, ze, ze gero ikusi nuen, ba, bueno, zuzendariak ez zuen bakarrik ekologismoari buruz hitz egin nahi, baizik eta areago jun nahi, nahi zuen, ez? Bale. Mhm. Mm -hmm. Baina, bueno, atzer, ba, ba, atzerritarra... atzerritarrak eta, ah, bueno, ba... Hori, hori... Bueno, ba, esan, pelikulak ditu bizati. Mhm. Eta nik uste hori jakitea garrantzitsua da. Bale? E, pelikularen planteamentua e, eta struktura da bi zati dukitzea. Zati bat maskulinoa eta bigarren zatia femeninoa. Iepa, hau ah, benun vale? espero, aldaketa. Bai, eta nik uste dut hori jakinda pelikula hobeto disfrutatuko dala. Nik uste nuen bakarrik maskulinoa zela modu baten esateko, bai. eta bapatean hasten da alderdi femeninoa, eta pixka bat atena ninduen. Eta nik bai uste dut gehiago disfrutatuko dela jakinda. Jakinda bizati di, di, dituela. Vale. Vale. Eh, ja preparaute jutia ikusteko... Bai, nahiko pista... Pista moduko bada, bai. ez da? Bai. Baino, que spoilerrak... Horregatik, horregatik. Bai. Spoilerrak esan gabe, eh, joko bezala ez dago, eski. Eh, Horako pista tematia, baina hain ikan guzti zulertu gabe zerretik claro, esaten bai, dizu. Bai, bai, Hori da. Eskerrik asko, Jon. Bai, bai. bai. Orduan, ba, bueno, e, aktoren artean, segurona, ikusiko duzu dute protagonista frantsesa e, eh, Denis Benichet, Oh, boa, eh. Susana! Hori da. Ni egon pelikula ikusten eta zaten duen, tipo hau non ikusi dut, tipo hau non ikusi dut. Ba, nahi berdina gertatu zitzaia, baina kartela ikustean. eta hori dut, tipo hau non ikusi dut. Eta hitor zuen non ikusi zenun, tipo hau. Malditos bastardos eko lehenengo escena maravilloso, bai. impresionante hortan. Impresionante. Ba, es nia itendun eh, artzaiba da, esango genuke, Protagonista dena eta bere etxian judutar batzuk kordeta dituna eta seinalatu eta hilarazten dituna, ez? Zentzu batian da, bueno, bai, ez dakit, ez hontan ze papel dakan, baina justu ez zen hori maldito bastardo ezeko segundo lengua, oso oso, oso, niri dekot buruen dekot hori hori estena eta gisa san. O sea, e, eh, pelikula ikusten ari, esan bakarrik Pelikula ikusten ari, esan daban. Bakarrik horraitik estena gaitik, pelikula bai, ba, bai, bai, bai. Ba, orduan gure gure tenis eh, da protagonista eta bere antagonista espainola bada oso aktore ona. Ba, Mala madre. Luis Zahera. Mala madre. Luis Zahera. Galiziarra. Mala madre. Galiziarra. <laughs> Bai. <laughs> Luis Zahera, ba, bueno, beti egiten ditu, bueno, beti ez, baino... Gehienetan. Gehienetan egiten du alako makarra papela, Bai, nik hain zuzen ere... Eta jendeazko ezagutzen du, e, garagardoen anunzio horretan, e, Luis Tosarren garagardoen anunzioa... Ah, bai, bai. bai. Kamarero koitxaua, bai. bera da, Luis da, era da. <laughs> Bai, bai, egizu da. Ez que, hau da, Zelda 211, eh, jonkia dena, ez? Luis Tosarren en, eh, kartzeleko beste laguna. Aha. Eta bea dare, bai, horretik kan. Ba, Luisto Sarta bea maten ba. du, ba, launa diela. Ez? Bueno, ba, izango dia, izango dia Galiziako mafia, aktore mafiakoak izango bai. dia. Feijo ezagutuko dute. Hori da. Bai. Eta... <laughs> Edo ez, nik ez dakit Luisto Sarrak ah. ezagutuko dut. Ah. Eta Luisto Sarrek ez dakit. Ja, ja, ja, igual, igual ez dia hortik. Ez dia paste hortik. Eh. Luisto Sarrek, mm, esango neuk esetz. Agian bai, eh? <laughs> Esango neuk esetz. Bai, bueno, ezagutu bai, baina lagunak ez dia izango. Hori da. Hori izan bai. daiteke. Lagunak seguramente ez. Galiziar estiloa, ez? Si, pero no. Bai, <laughs> No, pero si no, mi amigo, amigo, no. No, <laughs> conocido, le vi una vez, tal, suelo tomar café. Bueno. en un yate, ah, no sabían que trabajaba. <laughs> vale, vale. Ordan feroz, sarietan. Eh, Luis Zaera, honek, eh, sari baja sodu, aktore bezala. Pelikula honek jaso ditu eh, sari pilo bat, eta dago goiatarako eh, nominatua asako. Amasaspi nominazio. Amazazpi nominazioa bar, dekoz. Barkatu ez, zenbat kategoritxu goiak. Ba, ba, Amazazpi nominazioa eukin berdia. Ba, bueno, Santiago Segurak bere speech bai batean esan zuen, ogeita behatzi kategoria da, da, daudela goiatan. Wow. Bai. Bai. bai, lo que pasa, claro, eh, asbestas, por ejemplo, a mejor corto, ba, sin da. Bai. O sea, gure tesan, igual, igual dau, eh, alda ben, eh, leku guztietara Nikus... <laughs> nominaute. Nik <laughs> nik uste guztietara dagola eta, eta, eta seguro nik... Mejor eh... película de animación eta asbestas. asbestas. Mejor película <laughs> bueno. andaluza, asbestas. Gauza bat. Un productor sevillano. Gauza, gauza bat, goiai buruz hitz egiten eta pelikula vale. de animación, da anekdota oso ezagun bat. Vale. Goia hasi zirenean, eh, aurreneko aldiz, pelikula de animación eh, vale. atera zutenean, eh, goiako akademiko partaidek batzuk ulertzen zuten eh, komediak zirela. Porque son películas animadas. Ah, Ay, ah, ah, leche. <laughs> benetan, gertatu oh, zan. benetan. Benetan gertatu zan. Películas Ostras. animadas. Ah, claro, Las mejores pero... películas animadas. Ah, animadas, pues pongo, no sé, esta comedia que me ha hecho mucha gracia. Barkat, barkat, eh? igual, igual, <laughs> igual no has tutanado, baño. Eta... zuzen ere animaziozko lehenengo goia hoietzen, duran torri. etorri. Eh, ez dakit animaziozkoa edo irudeko, ez que es, ez batzen, baina bai. Gainera izen eh, bakarra presenta usana, Eta baleuko... <laughs> Laguntzen du. Bai, edu bari eh, eginako produktora baleuko horrek edu sabe... E, alkate izango dena, ez? Ba, e, bueno, ez dakigu, ah. <laughs> ez dakigu, ez dakigu. Ez dakigu oso benetazko da nori informazio el mundo kipini da bena. Bai, bai, bai, Auzkalo. <laughs> Auzkalo. Ba, goiatan, goiatan egon da beti arazori. Megasonikoak. Ah, megasonikoak, bale. Eh, Espainiako zinean, Ba, goiak hasi zirenean, mila behatzerun da laro gehieta pikoan. Laro gehieta bostean, bostean bai? Mo lehenengo bilaren Espainian animazio pelikula gutxi egiten zidan, e, eta bueno, bai izan liteke Espainiako animazio industria pilo bat handitu dela azkenek urte hauetan, eta bai. eta zorionez aurten, ba, e, animazio pelikulak daude, eta bueno, denetik dago e, goia sarietan, eta hori, ba, benetan, e, gora ipatzeko da, oso ondo dago. Hai. E, honek nominazio pilo bat ditu, Oien artean, Rodrigo Sorogoyen e, eta bere e, eh, kogionista Isabel Peña daude nominatuak. Isabel Peña. Bai, beti daude nominatuak, beti irabazten dituzte sari bat, argi dago, bai. Rodrigo Sorogoyen honek, ba, bueno, e, azkeneko zazpizortzi amarr urte hauetan bizitzen ari da ba, oso momentu ona e, sarien... E, aurrera eta eta industriak argita garbi ba, babesten du gizon hori eta eta benetan merezita. Eh? Eske, eh, adibidez goia eh, sari batzuk, osea, zelan irabazten da edo ze, zelan da formatue, osea, zer da, e, dau jurau bat, e, bota zinue da, e, jendiek aldau botau, zelan, zelan irabazten duzu sari bat, goia sari bat? Bueno, nik uste dut, sistema dela, e, Espainiako Zine Akademiak proposatzen ditu, zerrenda bat sortzen du, uste direla hogei bai. odegoita bostitulo, eta akademiako en, eh, partaideak, eh, ba, bueno, botazio batean parte hartzen du. Eta, ah. eta horren arabera, erabakitzen da nork jasotzen duen goia, eta nork ez duen jasotzen goia. Bai. E, kontroversia asko zegoen, ze okarez banago hasieran, bueno, bakarrik, adibidez, argazki zuzendariak, zuten argazki zuzendariai boto eman. Ah, bale eta mhm. uste dut hori aldatu zela eta orain dela edono kaldau universo universalagoa vale eta eh, adibidez nortzuk die em, goiako akademikoak o sea nortzuk nortzu die sinegileak eurek edo dira sinegilan sine eh, munduan eh, parte hartzen duten profesionalak eta eta oskarretan balin bada oskarretan bezala egiten balin bada e, azken da gonbidapen bat Vale. Gonbidapen bat egiten dizue, Eh, akademian parte hartzeko. Industriako kidea balimazea, suposatzen dut, automatiko kibidaliko dizutela. Gombidapen hori. Gombidapen hori. E, eh, asten balimazaude eta nominazio bat jasotzen balimazaduzu, bintzat oh, oh. Oskarretan, automatikoki e, partaide egiten zaituzte. Ah, bale. Adidez, e, bera izango da parte? Hombre, goi espero dut. Bai. E, eta baita ere, ah, Hollywoodeko akademiako partaide izango da, kasi seguro, ze bere laur madre, ez dakit ikusi duzuten, madre. Ez, ez, dakit ikusi Oso ondo dago, interneten dago, alduzute ikusi, madre, Rodrigo Sorogoyen, eh, Oskaretako nominatua izan zan, eta, eta gauza kurioso bat gertatu zan gainean, nominazio horren arabera, osea, ondorioz barkatu, eh, gero Rodrigo Sorogoyen luze metrai bat egin zuen, bai. labur horren eh, kontinuazio bezala, edo amarrurte beranduago zer gertatzen dan, eta bueno, esperimento interesgarri bat egin zuen erabiliz Oskarretan jasoko zuen publizitate hori, gero izenburu berdina daukan luzemetre bat egiteko e, urte, pare bat beratuago. Uh -huh. e, gaina madre labur metraia oso interesgarria da, egiten du dauka Rodrigo Sorogoienentzako, Rodrigo Sorogoienek daukan e, e, indarra dela alde batetik aktoren lana landu edo errespetatu. Uh Eta beste aldetik hori aurrela egin alizateko plano sekuentzia erabiltzen du. Vale. Eta hori oso, le, leno, leno oso interesgarria Gogoa ingalditu na. O, plano, sekuentzia, plano sekuentzia, eh, ez dakizen entzulien txako da, eh, eh, korterik barik iniko eh, estena bat. Hori da. Plano sekuentzia batean, eh, kamera egon daiteke geldik, mugitzen, Baina... Ez que nikola ulertu, esan dezu nian aktoriari garrantzia eskan baten diola eta bere aktuazioetan edo indarrundia jartzen dula. Horrek esan edo ez ditula truko zinematografiko asko erabiltzen eh, bere diskursua bultzatzeko edo, edo espektakularidadia lortzeko edo eta gehien bat eh, aktoriak eh, transmititzen juzten sentimentu hauetan oinarritzen dela. Bai, nik, nik hain zuzen plano luziak, eta traileran ritme ikusitare bai, bai ez dakit, irudikatu dut plano luziak itxura, bai. eta kamera movimentu isoa bai. biak, eta soinu atentzioare bai. motela, eta... Bai, nik uste dut, eh, Rodrigo Soroginen pelikulak universalagoak direla, ba, alde batetik erabiltzen du sistema hau. Mhm. Bere pelikula filmatzeko eta montatzeko modua da oso klasikoa irurogeita margarren amarkadakoa, dakua, e, adibidez, ba, perros de paja pelikula ikusten badezue, dala mhm. baita ambiente rural batean, berak esaten du Paul Thomas Anderson zinegi asko gustatzen zaiola, eta Paul Thomas Andersonei aktoreak asko maite ditu, aktorei den lekua emateko plano sekuentziak eh, erabiltzen bai. ditu, eta eta kasu honetan ere bai, kasu honetan pelikularen eszena garrantzitsu pena merezi du pelikula guztiak. Bai. Taberna batean gertatzen dan plano sekuentzia batengatik eta kamera dago mugitu gabe. Bai. Eta hor ikusten da bi aktoreak, hiru aktoreak eh oso ondo daudela eta hor ikusten duzu ez dezula behar artifizioak ez dituzu behar berreun mila kamara, ez dituzu behar gauza deigarriak. Mhm. Mhm eszena batean tensio bat e, lortu Bai, bai askotan gure hortan eritzen gara, ez? Eh, Akatxorretan, ez? Askotan labur metre bat inezu, bestia inezu, da, bueno, subentziek ez badu jaso, eta diru ez badu jaso, ba, ezin dut labur metra egin, ze ezin dut lortu, en rail honekin, kamera super guai honekin, bai. irudi perfektua lortzia, eta eta gizert, askotan, hoi baino askoz gehiago dela, eta historioa kontatzeko garaian, ba, bueno, hori ez, humiltasuna, <laughs> kartzen dizu pixkatonek, ez? honek esateizu, ba, bueno, ba, tontakiritan ez pentsatzeko. Eta, eta azbestas honetan ez dago tontakiriarik. Ja, oso ondo eginda dago, e, baina erabiltzen du estilo klasiko hau, non aktoreak daukate garrantzia, beraien arteko e, harremana, beraien arteko tensioa. Ez, azkenean tensioa dago, da sentitzen ez du tensioa, eske dago plano bat, fijo, eske benetan pena merezi du pelikula horrek horregatik. Eta gaina pelikula horretan, barkatu, plano sekuentzia horretan trailerrean dago zati bat, e, hor dago dena esplikatuta, hor dago pelikula guztia. Askotan, pelikula bai. askotan, pelikula klasiko askotan, e, gertatzen da, pelikula guztia dago estena batean. Hor yeah. dago tensio bai. guztia, konflikto guztia, zertaz dijon asuntoa, dena dago pelikula horretan. Osea, em, e, horretan. Estena horretan edo, edo sekuentzia horretan. Bai. Eta kasu honetan, e, oso nabarmena da, hor dago lara. Gainontzuko zeiten du, gainontzuko zeiten du, estena hori tentsioz kargatu. Osa, azkenean ematen dizu pixkat, estena horta iritsi, iritsi arteko, en, tentsioa geotak gehitzen, geota gehitzen informazioa. Hori da, askotan da. Eta bai, hori da, hori da. Ezin dezu ulertu, estena hori, en, beste guztia ikusita, ikusi gabe, Osa, pelikula bai. guztiak estena hori lantzen du, zentzu batean Hori da, pelikula guztia dago estena horretara iristen, Aha. Gero, eszena hori iristen da e, eh, e, eh, gile amerikanoak deitzen dituela midpoint, midpoint dago pelikularen punto erdia da zuzuaz gora, gora, bai, gora, gora, gora, gora eta dago punto goren bat dala pelikula erdian gutxe gora bera eta hor dago tensio guztia eta gizon honek egiten duna da justo hori argi eta garbi gaina zure osea, erakusten dizu, dauda da punto algidoa. Hemendik aurrera, pelikula... Adi, ez? Adi, hori da. kartel Hori da. Hemendik aurrera, pelikula buelta bat emango du. Eta gertatzen dana da, buelta bat ematen dula, eta guztuk uste duzunean jabukatu dala, orduan hasten da, bigarren parte hori, ah, vale. parte femenino hori. Horregatik, nik jakin gabe, pixka bat, oituta estilo narratibo batean beti ikuste pelikulak eta hori, Bai, bai Uste nuen hori izango zala, pelikularen ja bigarren partearen hasiera eta ez da pelikula bigarren bigarren partearen hasiera. Bigarren, peli, osea, pelikularen bigarren partearen hasiera gertatzen da estena hau, baina gauza bat potentiagoa gertatzen danean. Ah, vale, eta hor dago, nik uste dut, pelikularen e, balioa. Beti zaudela zu ikusle bezala, esaten. E, e, a, ver, a kontuz, que, que vienen kurbas. A ver, bai, a ver, a ver a zer gertatzen da hemen. Eta gaina oso interesgarria da, ze bigarren parte femenino hori, hasieran uste dezu ez dago alaz, esatez zer da, o sea, zer da rolloa, ez gertatzen da hemen. Eta pixkanaka ulertzen duzu, gaina zergatik existitzen duen bigarren parte horrek, eta ze puntu arte gainea, mm, esaten, komplementatzen duen aurreneko zati hori. Vale. Bai? Bai. Orduan, eh, esatizuet, bai, or, bi ordu eta piko du, Bai, e, dago gallegos, gazteleraz, frantsesez, bai, e, Galizia bat baino gehiago asarratuko da. Bai, ze ba. Pues baita ere. Ze gaite Zazken finean, e, pelikula jartzen du Galiziako jendea, ba, bueno, ez, ez denak, ez personaia guztia. Nik uste horregatik e, zuzendariak eta gidoigileak erabaki zutela herrian jende gehiago egotea. Istan gehiago egotea, bai. ze itze si segitean lima de e, eh, benetan gertatu zana jartzen dituzu Galiziako biztanleak nahiko gaizki. Vale. Eta eta nik uste dut gidoi gilak esantzula, bueno, e, eh, zuzenariak eta gidoi gilak esantzuten. Bueno, igualgian behar ditugu beste personaje batzuk bai. erakusteko, ba, bueno, ez dela mundu guztia e, o, ba, horrela, bai. Ez? Bai. E, gainea, pelikula dago nik uste dut nahi e, orain dela hamar urte edo horrela e, jarritaz, ez daude ez daude te, mo, mogikorrak, ez dago bai. telebista, inbest, bueno, mm, ba dago e, eh, ordenagioak daude, baina ez, dago, ez daude mugikorra, baina, bueno, orduan, nik uste atemporalidade bat ematen saiatu dira, eta nik uste hori oso positiboa dala pelikularako. Se Zazken finean, emendiko goi urtetara ikusten baldin badezu. Ah, bueno, vale. Edan aulertzen bai. da. Nik, vale, vale. Bai. Eh, zer eta mugikor bat eukiko balu, ja, hau da, la mitika de mugikor bat eukiko balu, dei bat egiten duzu eta eta jazta. Eh, eta bai. pelikulak iraute ditu amar minutu. ez? Bai. Ez, ez dut esaten honen gatik, eh? Baizik, bai, eta... bai, bai, bai, esaten ah, pastainako, bai, bai, bai. Eta orduan nik uste dut honetan santzutela bueno, errespetat dezagun, eh, garaia benetakoa, jatorrizkoa, ze horrekin aldira esplikatu bai. e, kontatu nahi ditugun gauza direla universalak. Bai. Eta eta nik uste dut pelikula hau ulertzen dula e, eh, poloniar batek ulertuko du fenomeno bai. eta eta txinatar batek ulertuko du fenomeno ze ze azkenean oso universala da eta ez du estereotipo, osea da Galiziarrak dira, ba Galizian gertatu zalako. Bai, hori da, vale. Osea, ez da gure estereotipa Ez da eh, ocho apellidos vascos. Hori da, hori da. <laughs> bueno, da, hori, ba, bueno, mendiko baserritar batzuen, e, bizitza, bai. garai batean, Espainiako momentu sozioekonomiko batean, eta bueno. Baiz, azkenien asko, igual, e, eh bueno, Espainiako sinie edo, oso, oso e, karikaturezkue, oso, ez, Osea, beti, es, espainolada, bai. espainolada, Dugune. Bai, azkenean, espainoladaren nik uste dut ezagarritako bada, e, dala, herriko bizitza dira palet, herrikoak dira paleto batzuk. Hori da. Eta nik uste hori gondik <laughs> neurri handi batean mantentzen dela, hori pelikula honek ez du galdu. Kontuz, audientzia nazionalea, jungo gala, eh? <laughs> ez, ez, ez, guk, da, Agian Espainia eta Frantziako pelikulen arteko desberdintasun nabarmenena hori da. Bueno, hori eta aurre kontuak. E, eh, eta rekaudazioak. eta eta nola estadoak babesten duen bat eta bestea. Bitu, oin bertan ikusiot, eh, ipinio trailera, antza azbestaz, eh, Frantzian bebai, eh, exito, eh, exito nabarmen batu bela. Bai, mila eh, espektadorek ikusi da bela, eta, eta, bueno, a ber, ez tala asko, baina, bueno, Eh, eh, Frantzia baterako eh, imaginetan ez da asko baina. Aktore honen presentzia batik. Imaginetan, ezaguna da Frantzian. Rodrigo Soroienek koproduzia egin du Frantziakin. Bera azken aurreko pelikula Madre ere Frantzian egin zuen eta eta ere frantsesez eta Frantzian Ez, eske, kasua baino gehiago hain zuzen ere koprodukzioa bilatzen dutena, e, Frantziako, bueno, ah, kasuan, ah. Eh, Ipar Euskal Herria lan egiten duten zeakin, ba, ah, subentzioak eta bar gehiago lortzeko, ba, hain zuzen ere, bueno, ba, trukitos. Izan liteke trukito bat, eh, e, e, subentzioa lortzeko, koprodukzioa lortzeko, kasu honetan, ba, izan liteke, ez dakit, baina bada egia, gizon honek, Rodrigo Soroinen honek, madre luzemetraia, Frantzian, Frantzian, egin zuela eta frantsesez eta gazteleraz eta bai. balako nasketa batekin eta ulertu diteke frantzian arrakasta dukitzea ze lehen esan dugun bezala e, universala da eta bai gai azkenean naiz izan edo herri konkretu izan edo zein herritan izan daiteke eta izan daiteke claro. frantzian eh, bai, eh, bueno ez daite oso estatu zentralista izan da en, entorno rural asko dazkala eta holako herri txiki asko izango ditula bai, bai. gainera e, protagonista frantsesa da eta bueno, ezaguna izan liteke, orduan horrek ere ziur nago lagunduko dula pelikulaen arrakastan. Bai. Frantziako jende askok pentsatuko du pelikula agian frantsesa dala. Ah, igual, eh, igual confundite, <laughs> igual sartu di, eh? Da, mm, hori da, eh, los otros, Bai. Los otros Nicole Kidman, ez de zuen american izango da. Ja, ba, ba ba <laughs> da espainola, Ah, fin espainola, ah, bai. si, sale Nicole Kidman. Bueno, bai. da, <laughs> lehen jugarena, Lo imposible, bai. imposible da pelikula espainola bat, espainolada bat, Claro, espainolada, zer da espainolada, Santiago segura esaten zuen, Oida goietan, ahi bez, pues, baina, bueno, Claro, claro. Bine gabe bidali, listo. Horregatik. izan dozule, eh, Santiago Segura, eh, jaben, e, monologo bat e, eh, goia sarietan, 2008ko goia sarietan, da pizkat e, eh, asaltzen gaben e, e, goietako botazioak zelan eiten da biesan, ez? bueno, berak espliketan dau, bueno, berak dekon umore horrekin, e, umore azido horrekin, e, zelan berak zelan eiten da ben boskaketa e, bueno, pelikula edo e, nominazio guztizetan, ez? Bai, eh, azken finean, gero eta txikiagoa izan, suposatzen dut, Espainiako Akademia e, bueno, Hollywoodekoa baino txikiagoa izango dela eta Mezaginik, eh? hor hortxe, hor ibiliko eh. bai. Eta orduan ziur nago bai Espainian eta bai Frantzian ere suposatzen dut eta Italian eta eta Bretaña hondian eta leku guztietan suposatzen dut asko gertatuko doala e, bueno, ba, lagunen artean botoa ematea eta bai, Eta guzti hori, hombre, Santiago Seguraren en, en, diskurso hori komentatzen duzuna oso farregarria da eta eta bueno, gomendatzen dizuegu eh, bai, baino gehiago botatzen jo. Bai, azken finean, bueno, oso ondo, oso nada Santiago Segura eh, Espainiako jendearen eh, alderdi iluna ateratzen. Baina baina esan <laughs> daiteke, esan daiteke monologo forma hoi eta puiak botatzeko forma hoi bueno, importatua delare bai. Hain zuzen ere eh, Globos de Oro eta Oscarretan eta bar ikusi izan dugu eh, bai. Jim Carreykin, edo... Bai, bueno, azken finean goiatan, nahi, karo, goiako telebista eman aldi batean, bai. edo Cesarretan, <laughs> seguro berdin gertatzen dela, eta baftatan eta <laughs> oskarretan, azkenean hainbeste sari eman behar dira, ez, hogeita behatzi. Bai. Ba, azkenean ez, Turra... aspergarria dela. Bai, eta, turrada ez asoza sartu dio tartien, ez? Bai, eta garai batean nik uste dut, laroi garren amarkadan edo laroi eta amarkadan agian zailagoa zan, e, eh, jende ezaguna telebistan ikustea edo lo que sea, bai. gaur egun Instagramekin jende famatuaren ez dakit, etxea ikusten duzu, bai, e, beraien eguneroko guztia, beti daude interneten ikusi dituzu, eta nik uste dut horrek galdu duela neurri handi baten, e, eh, alako e, eh, sari ibanak eta baten gla, glamurra, eta orduan jendeari bai. ez interesatzen agian ikustea, nizelakit, ba hori, ba, ba Santiago Segura, sari batzutan, edo Pedro Almodóbar, hor ikusten haber ematen joten sari bat, edo Rodrigo Sorgoi. Bai, zegu galurengo goizian, Pedro Almodóbar epeak erakutsiko izu nolako saltzen duen, bere txakurakin eguzkitako eh, zean, ez? Bai. Osa, Goia, bai, glamurroi, o informazio hoi, hoi egia asko datu dela, erremana, ez? Asko gertatu da, Espainian beti izatea Star System bat dago, Espainian, ez? Gare batean bazegoen Star System bat. Gare batean bazenekin eh, Alfredo Landaren pelikula bat, eh, esteso eta pajaresen pelikula batek <laughs> rekaudazio bate dukiko zuela. Buen, bueno, esan berde berriro, cine español. <laughs> Cine español. Chiquito de la calzada, hiru pelikula egin Eta zergatik egin iru hiru pelikula. Hiru edo lau. Aurreko saioan sartu genuen, eh? Eta gaur egun baldago eh, Kontxa Belasko bat edo, edo, edo, edo Alfredo Landa bat edo esaten dizuna gizona honek emakume honek pro, pelikularen protagonista ba, ba, balin badal gizon honek lortuko du X rekaudatu. Azkenean hori da. Gaur egun non dago Cine de Barrio? Cine de Barrio dago en la 2. Jarraitzen du? Bueno, ez da Cine de Barrio. Ba, bai, bueno, e, televisión españolak, eh, bere labore eh, <laughs> soziala servicio publiko jarraitzen du egiten, eta okeretan dago larun batetan, nere gurasoek, eh? nere ikusten dute beti, zine de barrio, eta ba. hor daude... Ba, uste nun jabukatu zela, eh, sinceramente. hori ez da inoiz bukatzen. <laughs> eta hori no presentetan da. Hori da infinitoa. No presentetan dago. Eta jartzen dituzte, larun bat, gau, uste dala larun bat arratsaldean. eh? Claro, eta jatzen. Ez atzo ikusi. Hombre, ez barrio zela. Ez, bat jartzen nikoan, eta egin, bestela nik ez dut jartzen, orduan. Cine de bai, barrio. Ba, la hostia, vale, vale. Cine de barrio, nere guraso ikuste dute cine de barrio. Eta norda da presentadora. Paco Martínez Soria balin badago pelikularen esto, fijo ikusten dutela. Paco Martínez Soria aktore bat, ala, irurogei eta irurogei tamargarren amarkadakoa, donerreke erre eta, eta, eta representatzen zuela, herriko, paletoa, bai, bai. irian, estereotipo guzti horiek errepresentatzen zitun, horregatik esaten dut, gauza batzuk ez ditugu lagaldu. <laughs> em, eta Paco Martínez Soriaren pelikula, bat, donerrek erre balima dago telebistan, nere gurasoen etxean, e, eh, donerrek erre ikusten da. eta punto. <laughs> eta punto. <laughs> eta gainea, Televisión Espainolak eh, hartu ditu pelikula guzti hauek, eta transferritu ditu eh, digitalera, eta ikusten dira, eta entzuten dira, perfecto. Ah, vale, vale. Eta aprobetxatzen, eh, eh, eh, 20 berriro botako dituzte gaina. Eta min eta berriro jartzen dituzte, eta Manolo Escobarren pelikulak, <laughs> Ostia, eta hori, Rafaelen pelikulak. es que bello, es que... Manolo Escobarre, izet, izkupitie pelikulak, ez es que esan... Es que... Es que, eta gainea gauza gato zu kuriosoa da, eta beste gunean ikusi genuen Luis Marianoren pelikula bat. Luis Mariano. Luis Mariano, irungo... Bueno, eh, irungo abeselari bat, gari batean, Mexiko, Mexiko abestiarena, Mexiko... Ez da, eganen, ez da eganen abesti bat. Da, Luis Mariano nena abesti bat, eh? un respeto, un respeto, por favor. Eta, eta, eta da, pelikula bat, hasten dala, leitzan, uste zala horreneko estena, eta dira euskaldun, bueno, una cosa, bueno, impresionante. Mexikora juten da, da, abeslari bat, leitzakoa, da, abesti bat, abeslari bat euskalduna, Eta, bai. eta, hain ondo... Euskalduna, Euskera duna, esan eh, Bueno, lehitzakoa. eta, eta Madrilgo enpresario batek ikusten du, eta asko gustatzen zaio, eta, eta abeslari bezala bidali nahi du Mexikora. Bai? Esta pelikula existe. Esta pelikula. <laughs> Eta, Star System da, Luis Mariano, eta gauza kurioso bat gertatzen da, nik beti es que... kristo parregure ematen didana, eta nire gurasoek ez da, ez dia konturatzen. Eta, eta da, Manuel Escobar, Luis Mariano, eh, Rafael, Bai. eh, eldu dinamiko, eh, eh, abeslari guzti hauek pelikulak, beraien abotsa, gazteleraz, bikoiztuta zegoen. Ah, esa, esa neurena? Etzan berea. Nere gura soa. <laughs> Nere ikusi zuten. Bizitza guzti bat engainatuta. Eh? Engainatuta. Ikusi zuten pelikula osoa Luis Mariano nena. Eh, bai. eta pelikula maitu zanean, nere amari esan nion. eh, ama, bakizu Luis Mariano nena agotxa Fernando Rey aktoreak eh, jartzen duela. Jartzen zuela beti. Ostres. Eta nera mageratu zan, nola Fernando Rey. <laughs> Como? Nola? Como te vuelvas a meter con Luis Mariano. Yo... nola? Claro, Luis Mariano ezin dugu goiatara nominatu da mejorako. Zeberea Fernando Rey egiten zuen. Ez, eta bera nola zemat aldatu dan guzti hori, ez gaur egun, claro. eh? egun, la espainola da, ez, bai. Eh, eh, bazukan elementu kurioso hiek eh, zituen, ez, pelikulak e, bikoiztu egiten ziran, e, berbiz, berbikoiztu egiten ziran, e, gehienetan, inkluso Alfredo Landa eta, eta Jose Luis López Vázquez eta, eta oso aktore hon hauek, e, bere pelikulak berbikoiztu egiten zituzten. E, eta hori zan, batez ere zan, Eh, en... Hemen, grabatzeko zailtasuna igual? Hori da, kamarak, garai bateko kamara merkeak, ah, egiten zuten. Ah, bale, bale, bale, vale. Orduan, esaten zuten, bueno, ba, grabatzen dugu referentziko audio bat, audio bat eta gero, bikoiztu egiten ditugu. Baina eh, beste aktore batzuk. Hoi, El Quijoteko estenatan ekazkinagatik intentzen bezala, ez? Hori da, hori da. Horrek ere, hori da. Horrek ere laguntzen dizu lokalizazioak aurkitzen. Zer esaten zu, ja berdintzait, autopista bat balima dago. Onduan. Eh, Onduan. Bai, bai. Bai, Guk gure estenak egiten ditugu, eta gero bikoiztu egiten dugu. Jose Luis Garzik egin, egiten zuen berazkeneko pelikuletan. Osea, eh, laro gita marragarren El abuelo, el abuelo bikoiztuta dago. Gaina ikusten duzu. El abuelo dago bikoiztuta, bai. Ikusten duzu el abuelo, eta dago bikoiztuta. Gaina gaizki bikoiztuta, nabaritzen da, eh, sala batean dagoela bikoiztuta. Hombre, Fernando Fernan Gómez da Fernando Fernan Gómez. Bai. Eta bera, bere burua bikoizten bere, zuen. Alfredo Landak bere burua bikoizten zuen. Baina aktore sekundario pillo bat e, bikoiztu egiten ziren. Ze, demagun Andaluza zala. Bai. Eta Andaluziarra zitza egiten du, Andaluziako azentuak initza egiten du, eta esaten zu, bueno, ba, itxura aldetik dago, baina Baina... Ez zailo pite ikulertzen. Espainian saltzeko... Eh, gaztelaniaz, ez? En castellano. Bai, en castellano. En cristiano. Eta, <laughs> eta baita ere gertatzen zen, modeloak ziren eh, aktoresa askokin, bai. eh, Nadiuska, eh? Hemen zuen, zuen aito namonek gogoratuko dut. Nadiuska. Bai, ni Nadiuska, eta, eta Norma Duval, eta, eta, Norma Duval, bai, eta bai. aktoresa pillo bat bikoiztu egiten zituzten beste aktore batzukin. Bai. Bikoizketa aktoreekin. Eta orduan sorten zan. Baina zen oso itxuraldetik erakargarria zielako, baina... Claro, baina gari igual... ja, bai, <laughs> bai, Lo que el viento se llevó pelikulak glamur askorekin kotatzen dizuna, eh, Espainian egiten zan. Ez, lo que el viento se llevó itzaiten du, Aha. zine mututik eh, eh, zine sonororako eh, paso horretan, eh, zine mutuko aktore askok ez, lana, ze itzaiten zutenean, bai. E bere rollo guztia galtzen zutelako. Claro. Eta orduan Espainian ere gertatu zen, ba, e, ba, batez ere, ba, abislariek e, e, protagonizatutako pelikulekin, claro. gertatzen zen modeloak edo agertzen zirenean, eta gero ere gertatzen zen ekonomia horren e, aldetik, ze zuk altzen dut zure esaldi aktore bezala erdipuru bai. eta ez da zuerre beharrik. Claro. Ya está, se Orduan, altzen plano bat... Azkar, azkarrago zua. Ah, claro, planoa bai. jartzen duzu, jartzen zaintun lau hiru aktoreak, ondo bali den. nun jarri, zer ez jarri, bueno, mm, hitz bat gaizki izan duzu, berdin dio, gero, badakigu bikoiztuko dela pelikula osoa. Bai. Eta, eta orduan, ematen zintzun baita ere, Eh, pelikula hori azkarrago filmatzeko eh, eh aukera. Merke iteko. Hori estremora claro. bidalita, eh, Sergio Leone, mhm. el bueno, el feo y el malo, Espainian rodatu zitun Eh, eh, westernak... Eh, ba, eh, gaina, gaina inguruan oain dela gutxi berriro zementerioa atea dute. Hori ah, bai. bai, bai, eta bai. Almerian eta intzituzten pelikula bai. Sergio Leone da ezagunena. Bai. Baitaren eraitak hasieran itzekin. Eraitak uste zuen dena estatu batuetan zela, como que klinis buda ez dauen Espainia. eh, <laughs> y Will Smith en el hormiguero. Eta hori da, hori da. <laughs> Eta, orduan Sergio Leonek, zeukan arazo berdina, Sergio Leone, hasi zan, e, eh, italian egiten e, erromatarren pelikulako zuzendari laguntza zan, eta western bat egiteko edukizunean, esan zioten, kao, txato, osea, e, kamara merkeak erabil bat dituzu, zarata egiten dutenak. Bai. jakin dezazu, e, berriro, bikoiztu barko dezula. Eta, karo, Sergio Leone, agian, hasiera baten, pentsatu zuen, ba, ez zula pena merezi horrek, Osa, edo esango zuen, baina mierda, ez? Baina bai. hori buelta eman zion, eta orduan Sergio Leone zan oso ezaguna, bere rodajetan musika jartzen zulako. Rodajetan bertan. Rodajetan bertan. Ah, bai, eh? bertan. Ah, karo. Filmatzeko Osa, momentuan. orduan, soinuak ez di balio, orduan, erabiliko dut eh, bali ez izate hoi, nere aldea nere duten guztia. Eta mu, zeitzen zuten, musikan bizartez koordinatu eta... Hori da, musika erabiltzen zuen eszena askotan, jartzen zuen musika ekipo bat, Bai. E, tokadiskos batekin, supasatzen dut, edo zintako esto <laughs> bai. batekin, eta altaboz bat. Eta erabiltzen zitun, edo eszenaren pixka bat e, sensazioa transmititzeko, ez? Bai. Eta baita ere erabiltzen zuen batez ere erritmoa emateko. Orduan berak lortzen zuen. Zuen begira da eta... Begira eta batez ere aktoreak ibiltzen jartzen zirenean, ez? Lortzen zuen erritmo berdina eraman zezatela aktorek. Zezuk eite malima dezu, bi eta bi toma atan, e, aktore berdina nahi balima dezu, ibiltzen joan, ah, vale, bai. eta gero, bi toma elkarrekin jartzen, dituzunean, nahi dezu aktoreak erritmo berdina eramatea ibiltzen da honean. Bai, bai, bai. Ah, vale, musikakin horri lortzea benaz. Orduan, Sergio Leonek erabiltzen zuen musika hori laguntzeko zer zergatik agian toma bat egin zuten eh, goizeko 10etan bai eta hurrengo toma igual egiten dute eguerdik ordu batetan bai, bai. orduan Sergio Leonek bazekien jartzen baldin badut musika, musika bardina Bai, ritmo bai, bardin <laughs> bai. eta horregatik, askotan, eh, Sergio Leoneren pelikulak ikusten dituzunean, bai. erritmo barruko, eh, erritmo hori, hain ondo dago. Bai. ikusten duzu, esaten duzu, ezin duzu modu baten esplikatu, baina baina esaten duzu, jo, eh, ba hemen zeo zer gertatzen da barruko ritmoarekin eta Sergio Leonek lortzen zuen e, musika erabiliz e, eh, bat eta tirano bat izan ta, ez? Entzun doa katenez. Bueno, nik uste tirano, bueno, seguro, tirano ari gehienak tiranoak dira azkenean. Eta <laughs> baita ere Sergio Leonek erabiltzen zuen instrukzioak emateko. Orduan, kamarazten zan, Bai. Eta aktorea edo aktoresari askotan instrukzioak ematen zizkion. Estribilloa azten den momentuan. <laughs> bueno, ez egin hori, baina bai. Baina fondotik anez. Bai. Osa, grabatzen nahi dien bitartan. Berriro, errepikatu. Bai, bai, Makurtu hain. Eta, bai, begiratu eskubira, eskerrera, tal, eta esaten dezu. Bueno, ba, fenomeno. Osea, badakizu bikoiztuko dela, orduan, claro. aprobetsatu dezagun. Bai. Eta azkenien hori ez, bebai e, eh, diru aldetik e, eh, karten dotzun Osea, azkenien presupuesto bajatu iten dotzu holan ibiltzi, ezatik azkenien... E, eh, e, eh, uh. Ez. Bai, nik uste baiatzen, nik uste grabaketan bertan, obviamente, asko zazkarra hojun. Karo, azkarra hozu ezelako. Eta, oi, esan dezen bezala, bakatxe madal pronunziazio batian, edo e, eh, tartamudatu indulako aktore batek dena delakoa, ba, bueno, ba, aurre tira daiteke, ez? Baina aldi berian gero, eske dena bikustu berda berriro, eh? Oire... Bai, bueno. bueno, hemen, gertatzen da, e, bueno, ba, Eh, Manuel Escobar eta Luis ekin bezala, Espainiako aktore sekundario pilo bat zeuden Sergio Leoneren pelikuletan. Bai. Eta inglesa ez egiten. Ah, bueno, claro. Orduan, azkenean inglesezko versio bat egin behar zenuen, osorik. Mhm. Eta agian Sergio Leoneren pelikula batean inglesa ondo hitz egiten zuten hiru aktorek. Biterdi. Iru nik uste dut eh, bai. bai. jartzen zula bai. B1. Bai ala bai, <laughs> bai ala bai, berriro grabatu behar dut. Gainera, hain da versio internazional bat, ez dakit badakizuen, zuen, baina pelikula gehienetan egiten da versio internazional bat, eh, non bakarrik dago musika eta audio efektuak. Bai, bale. Horrela, Frantzian aldute frantzesera bikoiztu, no. Alemanian alemanieraz, eta horrela. Hori da. Eta orain Euskal Herrian euskeraz. Eta orain Euskal euskeraz. Bai. Eta, bueno, eta guzti hori gaur egun agian aldatu da ze kamera digitalekin ez dago inungo zaratarik eta horrek ere gauza ona dauka baldin eta nahi baldin badezu momentuko interpretazio bat jaso baldin eta nahi badezu alako dokumental erdi estilo horri nahi baldin badezu eta eta gaur egungo pelikula hauetan ba asbestas edo alkarraz, ez? Seguro nago alkarrazi oso ondo etorri zaiola gaur egungo kamarak erabat isilak izatea, ze erdi dokumental improvisatu daiteken pelikula bat egiten baldin badezu, ba oso ondo dago. Hmm. Bai. Eta hori, bueno, e, eh, Sorogoienera bebai bueltetako, ez? E, lehen esan bueno, eta presupuesto pizkat eh, esan dugule. E, Sorogoienen esan bigarren, bere bigarren pelikula antza, e, crowdfunding bidez egin zala, ez? Bai, e, Sorogoien aterazan dian zine eskolatik, eta bat, eintzun pelikula bat horla episodikoa ital, baina bera ezaguna egintzan 2008-un Stockholm izena don pelikula Stockholm. batengatik. Berak e, pelikula hau finantziatu zuen mikromezenazgo erabiliz, gaur egun crowdfunding esaten da, bai. zepakizu dana inglesez bai. hobeto dagola. <laughs> Bai, bai. Eta mm, crowdfunding honen bitartez, irurogei mila euro lortu zitun, eta horrekin egintzun pelikula. Estoholm pelikula, eta sariak jaso zituen ere bai, osea, gizon honek hasieratik betidanik jaso ditu zari. Eh, oso persona sari duna izan da, oso ondo konsideratuta dago Espainiako, Espainiako bai. industria. Bai el, eta horre, el reino ya ben be bai. El reino, el reino gaña, oso, oso gauza curioso gertatu zen el reino, osarien arabera, eh, pixka bat, eh, Santiago Segura, esaten duna kontuan hartu behar dugu, ze el reinok. Irabazi izun dena, bai. pelikulo berena ezik. Ah. Irabazi izun gidoia, zuzendaria, aktorea, ez ba, Banatu intzituzten sariak, ez? Baina pelikula batek, irabazi zion, pelikula oberenaren kategorian. Eta ze pelikula zan hori? Nik eske eske dekot, dekot, dekot galdera bat, eske igual eh, igual beste saio baten pizka sakonduko gehiago baina ez dakit oso ondo eh, ez dakit ulertzen eh, zelan eh, eh, sari bat que igual eso ba, badakizuen ire eh, azaltzen eh, baina eh, zuzendari hobienak eruten badau saria saitik pelikula, o ez dakit oso ondo ulertzen pelikula bera eta zuzendariaren saria eh, distingitzen horre onda beti eh, ez da bai da hori. Bada egia, bueno, alde batetik izan behar dugu, eh, kampeones pelikulak irabazi ziola. Ah, vale. El reino hori. Vale, eh? igual, vale. Orduan, kampeones pelikula, jende asko. Aldiberian izan duzen. Asko ikusi zuen. Bai, baina esan berdan kampeones. Eta esan, ze polita, kampeones, ze bai. ona, ze garantzitsua sozialki zein darra? Nik, niko inzitu nun kampeoneseko zuzendariain eta bar, kellerreko karpan, guk urte hortan orkezen nun donostin, mhm. eta torri zien, ba, reparto guztia, torri zen en, eh, karpara, bai. eta bar. Eta han bertan, eh, koinzitzen genuen, karo, on, ez baino gai, ez baino oker, ba, handiakin koinzituzu Oskarretako aurre elekzian. Mm. Ah, bai. vale. Eta esaten zuen, joder, handiak izan duen arrakasta guztia eta bar, en, eh, zergatik anuen kampeonez bera aukeratu dute. Aukera gehiago dazkalako eh, en, kai sozialagatik en, eh, jendiaren gana beste modu bat eritxe posibilitzateko? Funtzio sozialangatik edo pelikula bezala inuna bai, da. Hombre, pelikula bezala, eh, a ber, ona eta txarra da betiko ez da bai da. Bai, bai, baina esan edut. Nere amak ikusi zuen kampeonez. Mhm. Bai. Osea, nere ama eraman nuzinera kampeonez ikustea, bai. ze kampeonez ikusi nahi zuen. Bai. Eta kampeonez ikusi eta gero esan jo, ze pelikula polita ze ondo dagoen. Kampiones da txarra. Ba, nire amantzako... Ez dut zan txarra ba, denikan, eh? Betxoin, Eta el reino, eh, el reino jartzen badio, seguro, esango dula. Puf! Ja. Bu, korrupzioa, no se que, Baina hor da, hor da, leno, debate hoi, eh? Aukerak eta zerren araberakoa da, nork aukeratzen du zer, zergatik, eh? Plano sekuenzia, ba, ah, que ya rollo, <laughs> Eh, <laughs> nik uste dut badagolako... Eh, plano sekuenzio, no? Baina, rollo, tal, politikoak, hau teleberri nik usten dut, ez dago <laughs> ikusi zine batean, eta ziur nago Oscarretara bidaltzen dira pelikulak, azkenean akademiak bidali bar ditu, eta nik uste dut hor dagola alde batetik Santiago Segurak salatzen duna, bai. eta beste aldetik, ba bai, ni ziur nago egongo dala, ba, esatea, bueno, ba, reino bidali ordez, igual, kampiones bidaltzen dugu, zeda, pues, de, a ber, bere leku duen oskarretan, eta zerra hitu Rollo soziala, a ber, ikutzen dugun, bai. tal, bat, eta... Humore asko ikutzen dagoen, pelikula ah, bat... Ba, ba, bueno, rollo ona, batez ere, positiboa, bai. aurrera begira, eta guzti hori. <laughs> eta zuk esaten duzuna, bai. nola da posible, zuzan dario berena duki, baina pelikulo berena ez... Es, nik, nik ez dakia zelako bere izten ondo eh, horrek bizariak. Ba, nik uste dut, eh, delako... Mm, pelikula asko, benetan, produktorearen pelikulak dira. Bai. Pelikula asko da produktore batek gidoi bat jasotzen du. Bai. Aposto egiten du, diru bat sartzen du. Eta du gidoi hau agian X zuzendariak aldu egin. Vale. Eta nik uste dut neurri handi batean pelikula hoberena risaria ematen zaionean hori hori ere kontuan hartzen dutela akademiako vale. parteidek. Igual originalidad edo Es que, bueno, es que pelikula vale. berenaren saria ematen zaio produktoreari. Vale, vale, ados. Ez da zuzendaria joaten. Vale, hori da. Zuzendaria produktorea bali bada, bain oski. Bai. Baina pelikula berenaren saria produktoreak eh, jasotzen du. Eta, eta nik uste horregatik dela. Karo, no beste, da termino batzuk kontuan hartzen dira, esan hor. Eh, aurre kontuan hartzen dira, edo, edo produkzioan diseinua kontuan hartzen da, edo... Nik uste dut, dala, bueno, orokorrean, da, orokorrean pelikula oberena hau da. Baina nola izan daiteke kasuan da, el reino bezala, hainbeste sarira baztia en... E, zuzendari honena, bestuari honena irabaziko zuen, e, gidei original honena, barra bar, eta pelikularik honena ez. Zergatik? Ba, bida, gauza bat ere gertatu litek, eh? Agian, e, zitun e, eun boto eta elrenok laro gita meretzi. Eta claro. nahikoa. Bai. zuzendariak eukizitun lauro gita meretzi boto, eta el zuzendariak ja. Bai. eun. Bai. Eta horregatik ere izan liteke, eh? Claro, claro. Bai, bai, bai, bai. Izan liteke esatea, bueno, eske kampionesos ondo dago. Ese, bai. Esatea, hombre, eh, eske ondo dago, o sea, aktore ez profesionalak zuzendu behar dituzu, erritmo eman behar dituzu, kirolen... Eh, asunto bada oso zaila dala egitea, eta bueno, esate zu, bueno. Eta benetan, kuniko horrela trumentzat, eh, pelikulan aurkezen diaren pertsonaiak hola diela. Bueno, hola dira, eta, eta zaila da. E, e, arrelako... Osa, zailtasun, zailtasun, zailtasun... egarri bada, ne uste, ba. dan, bai, bai. Eta agian deskuidatzen bazea, agian meritu gehiago zeukan e, Fesarrek e, e, kampionesen zuzendaritza irabazteko, eta ez da eh, el reino, el reino, bai. agian, bai. ez que jode, feser zegoen, eh, aktore ez profesionalekin, kirolei buruzko pelikula bat egitea. Mhm. Bai. Baina, klaro, baina besta aldetik ere esan dezakezu, eske kampionesek arrakasta itzela edukizun, eta zan pelikula roi honeko bat, eta zan ondo zegoen, entretenigarria, jo, ze gustoratera naiz. Eta agian, ba, bueno, baita ere erabaki zuten esatea, jo, eske benetan kampeones merezi du alako sari bat. Baina baita egia oso arraroa egiten dala, eh, claro, oso bai. pegatuta daude normalean eh, zuzendaria eta eta pelikula. eta pelikula. Baina nik uste dut ere hori, eh? eh, kontuan eduki bar da pelikula horrena Zeren saria? Produktorean txako dala. Produktorean ba, askotan... esan dezu nahi ne ustez, ere klabia da ondo ulertzeko diferentziazioa, ez? Bai. bai. produktore batek bai apostu bat du eh, bueno, segun, izaten da, ez, gehi original bat idazten duzu, eta zuk zuzentzen duzu, eta aurre duzu, eta lortzen duzu subentzio bat, edo lortzen duzu eh, produktore bat interesatzia zure proiektu hortan, zuria dela, baina beste batzuetan gertatzen da, produktoriak, e, eh, gidei bat iristen zaiola, eh, aukera bat ikusten du gidei horretan, eta aukeratzen du zuzendari bat, eta orduan, zuzendari hori ere aukeratu egin behar da. Hori da, bai. hori da. Eta askotan, bada zuzendaria produktorea, bada zuzendaria gidoigilea, gilea, eh, Reinoren kasuan, Rodrigo Sorogiren kasuan. Baina bai agian... Txikito la calzada ni iguale bai. Eh? Iguale bai. <laughs> baina agian el kampionesen... Con Ez daki gu ziur zer gertatu zan produkzioan. baina agian campeones aurrera ateratzea askoz gehiago kostatu zitzaion produktoreari eh, el reino aurrera ateratzea baino. Uh Eta agian ere hori ere... Bai. Baloratu behar da. O azkenien eure produktora bai salduko da, be, euren pelikula eure gure da moduen, orduen, karo esaten duzu, ostras. Egia da, e, ikusten duzule bere zailtasunak pelikula hori eiteko, eta seguramente asko landu bierri zengo aurretik eh, pelikula hori ondo urtetako. Hori da. Orduan igual, karo, igual azkenien bota zinuetan hor bai alda egon hori. Bai, Horregatik dago zuzendario beraren saria, ere? Bai. Ez? hori ere desberdintzeko. Vale. Eta esateko, eske pelikula osoa da e, saria jasotzen duna, eta produktoreak eh, jasotzen du, jendeak hori jakin behar du. Askotan, saldu da autorearen roi hori, zuzendaria dela pelikularen autorea, bai. eta zuzendariak dena egin duela berak, eta ez da horrela, hor dago produktorearen figura oso garrantzitsua dena, eta askotan mespresu pixka batekin nagian ikusten dela, baina nik uste dut e, produktorearen figura ere ba, bueno, goreipatu behar dala. ze ez da erresa e, pelikula bat aurrera ateratzea, ez Espainian, ez e, estatu batuetan, ez, ez, inon. Bai. Gero bai, e, lehen e, jonek indoste Wikipedian e, goian saria historikoan e, lista ateratzi, ez dikizoste, eh, gauza eh, interesagarria dala eh, ikusti eh, lista hori eh, ikusteko eh, zine espainola nundik norakoa. Bai, no? Ez es que, eh, zine akademia bat emandako sari bat izan eh, Pintalari baten o pintore baten izena izatea, <laughs> bueno, hoi da, bai. Spanish style. Gainera, <laughs> asiran, aurreneko urtetan, goia saria, fisikoa Bai. Zan, eh, amabos kilo pixatzen zuen tramankuio erraldoi bat, <laughs> desmontatu egiten zan, altzan burua eh, desmontatzen zan eta eta kamara bat ateratzen zan. Osea, zan, Jesu Kriston katxarroa. Bai. Eta irudo urte pasatu zirenean, erabaki zuten Kiporro <laughs> orain, sea. <laughs> Eh, orain, osea, ez hau dugun, bueno, ez dugun, orain ikusten dan goia eh, saria ematea. Hau da, goia zinegile internazionalaren e, buruaren irudi bat ematea. Ez, ze Espainia, ba, bueno, badakigu nola, nola gean, eh, eta, bueno, buñuel izan ziteken sari bat, sarien izena, agian bai. zentzu gehiago bai, zeukan. Bai, izan zuten eh, premio, irakurtzaren eiz, eh? Premios lumier, Premios Buñuel o Soles izan ditekela. Baina, bueno. bueno, azkenean goia izan zutela internazionala delako eta eta hitz jarrita, eh? varias de sus obras más representantes tenían casi un tratamiento secuencial. Así que ya está, pa'lante. Pa'lante. Nik uste dut, erabakizutela diagatik. Goya alde zu esan edozen lekuan. Bai, Oscar, Goya... Goya. Ba, eh? Oscar, ba. Oscarren izena badakizu ez nola sortu zen. Ez. Ba, Oscar sariak eh, hasi eh, zinen ematen, eh, ez izenik, zezan festa pribatu bat. Eh, hotel batean. Ah, bale. Mhm eta hasi zirenean pixka bat e, medioetan ematen e, Oskarren sariak eta pixka bat gehiago e, estatua zeukaten urrezkoa eta eta e, estatua batuetako Hollywoodeko akademiaren e, zuzendariaren e, e sekretariak, idazkariak bai. esan zun, ikusi zun estatua eta esan zun, ostras, nire osaba Oskarren itxura dauka ah. Eta, Bai, bai. eta ja, Oscar. Oscar, Oscar, hostia, pues, Oscar trae el Oscar trae el Oscar, Oscar eta Oscar Vera. Ja, Oscar gora, Oscar Vera, eta azkenean, Oscar jarriz duten. Osea, <laughs> idazkariak... Eh, ipinizion. Eh, idazkariak nosaba gatik. Idazkariak nosaba gatik. Menos osaba Oscarren itxura dauka. El marinero. eta, or, Nik uste dut horrela sortu behar direla gauzak ere bai, eta ez hainbeste gainako esplikazioa... Ba, bueno, hoi, hoi landuko dugu, eh, apirila inguruan bai, ingo dugu, ez? Beste saiotxo bat igual. Bai, igual goya nik naranjito deituko tu agian. <laughs> <laughs> o los... naranjito cinco, bat. 5 kilos de naranja de premio <laughs> de Valencia. tu, peso, tu naranja. Eh. hori da, Los premios picolitos. <laughs> Los premios perejil. Oso, no. Bai, eta eta hori, e, eh, gaina Oskarretan, eta honekin jabukatzen dugu, eta sarian eta asuntoa, en, bai. en, lehen e, eh, Oskarren zeremoniatan esaten zan, and the winner is. Bai. El ganador, es... Ya, ya. Eta laroi garren amarkadan, laroi eta amarkadan, bueno, bakizu, ba, da, hori, autocensurak esan zuen guen da, and the Oscar goes to. Ah, bai, bai, izan, bai. Eta, segurona, Espainian, esango dute, y el Goya es para. Bai. <laughs> bai. esaten, el ganador es, o la ganadora es, eta... Oso izango zen, oso izango zen, gaina, bikoiztia zuzenian, abuakin <laughs> mueka kitea bakarrikan, eta bikoiztia, pelikuletan bezala. Mm, pues bai. eta beste egun batean ere itzen dugu pixka bat, baina bada egia oso interesgarria dela. Eh, goiaren sariak zintzu ikustea. Bai. Ze hor arkita garbi ikusten da baita ere goiak nik dut sortu zirela ba, politikoki. Ze komi artean espainolada guztiak ez daude goiatan. Ez dute existitzen. Ja, vale. Eta Alfredo Landari eman zioten goia honorifiko bat, oin da lurte batzuk. Bere garaian merezizuna ez ematearen. Claro, eske eman bar diozu Alfredo Landari goia bat. Nola ez diozu emango Alfredo Landari goia honorifiko bat. Eta etxoin zuten urte pilo bat ja Alfredo Landa oso gaizki zegola. ezin zula kejatu ja. ezin zun itzegin. Horregatik ba. E, Oain ezin itzegin, emango jagu, kubando galdituko geha, beak ez duzatuko, eta venga. Egia esan pena ematen du ikustea, baina jasozunean e, bere saria, bere goia honorifikoa Alfredo Landak, ezin zun itzegin. Ja. Asi zan flop, flop, da, izan zan, bueno. Maradona bezala. Ba, agian horrelako zio zer baina bueno. Bai, ustak bajón. <laughs> Bai, <laughs> es que jakimar dugu ere... Eh, bai, bai, bai, bai. gabaztutan bai. oso berando ematen direla. Bai. Eta jende asko merezi izan du eh, agian Oscar bat edo, edo Cesar bat edo, edo goia bat jasotzea eta eta ematen diotela oso berandu. Eta pena bada. Chaplineri oso berandu eman zioten, Hitchcockeri, dode zuzendari ezagun pilo bat ez dutela inoiz Oscar bat jaso. Eta ematen zioten Oscarra ja hiltzea hartzegonean, ez? Bai. Baina, bueno, edo premio donostia ere hortako inventatu zen. Premio mm. donostia, zinemaldi, ah, bai, donostiako bai, bai, zinemaldiko bai. premio donostia, asmatu zen e, aktore eta aktoresa famatuak donostira erakartzeko. Claro. Orduan karrera oso bat ematen diozu, eta badakizu, ba, guztan ba, dizetariko dela, ba, bere karrera gora ipatzen duen sarioa jasotzea. Hori da. Bueno, ba, horren inguruen bebai, ingo dugu beste nonos berba. Ez, eh, bueno, ja, pizka luzetzen da bilau. Vale. Eta... Eh, <laughs> eh, Izketan ez eta ez zingel ditu, tia. Azbesta zen iraupena, eukiko du. <laughs> Hori da. Bai. Hori da. Eta bueno, nik gustot, e, eh, gero e, eh, Oskarrak eta batoz da nik gustot eukengo gure aukeri berbaiteko honen inguruen, eta amaitzek bai, esan, esan aitor. Ez, esan nahi dut behintzat, goi hauetan bai, zori ondu nahi dutela, Estibalizurre sola. Horrekin no, horrekin amaitu nahi. Horrekin amaitu nahi neban. Bai, cuerdas labur bai. metraia, ba, fikziozko labur metraia sariaren nominazioa dauka eta hemendikan, Durango aldetikan, Jurretatikan, bai. eh, animo pila bat eta zorionak esti, makina. Hori da, bai, hori da, hori da. Eta, bueno, amaitzeko bere e, labur horren e, trailer raipiniko dugu. Hoi da. Osondo. Eta horrekin amaituko dugu, eta etorriko gara hurrengo baten e, sari gehiagoekin, eh, beste programa batekin, bai. beste bai. pelikula batekin. Hurrengoan bai, y Cushing Out de las películas, lo juro. Vale, perfecto. <laughs> Nick, Nick, igual me va Tú oso ondo, igual. oso son Oso ondo, orduan lo echa txagabiak. nik, nik ez dut ikusi beharrik orduan, ez? Es txagabiak. Ez, ez, zuk zuk ikusi bioz. Ikusi Vale, vale, vale. vale. El programa se va a la mierda. Luca Modric. Venga. Bueno, va. agur, beste bat la tarde, aio. Aio, aio. Tenemos que exponernos a que no contaminen. Porque yo no me vale el dinero si me está matando por otro lado. ¿Tú crees que, vamos a poder El tema de hoy la continuidad de la coral. La continuidad de la coral en condiciones mínimamente aceptables. Que de poco llegamos a las manos. Que no se puede aceptar limosnas a estas alturas. en el siglo XXI no se puede. No se puede rebajar hasta esos extremos. ¿Y qué quieres? Pues no lo sé lo que quiero. ¿Tú qué temes? Perder el local. Perder el local, claro. Es que no vamos a tener dónde ensayar.